najvažnija pravila znači Ehlu sunnete. Kako Ehlu sunnet vjeri, vjeruju kada i kada. Prvo da vidimo šta je kada i kada. Al kada u al kada. Sudbina. Ha? Bože ono iz Ilmiha. Bože iz šta je? Sve što se događa, biva Allah, ovo je Jest, odredba. Kada je Allahova odredba, je tako? Kaba je izvršenje te odredbe, Allah najbolje zna, je tako? Ako pravimo razliku između ova dva termina. Ali mi ćemo u nastavku govoriti kada je, tako? Odredba sudbe. Sudbe. Prvo pravilo je da neće biti prihvaćeno vjerovanje u Allahovo gospodarstvo dok se ne povjeruje u kada i kada. Može neko ovo začas da mi poveže. Neće biti prihaćeno vjerovanje u rububijet, u Allahovo gospodarstvo dok se ne povjere u kader. Ako ne vjeruje u kader, ne vjerujem s ljudi dan, ni... Nije. Ne. Nije, vidiš da je od ruknova imana posebno vjerovanje u kadera, posebno sunji dan, je tako? Vjerovanje u Allaha, veliki, je tako? Nije znači. Taj ne vjeruje da je Allah apsolutni gospodar. Jeste. Znači, ko ne vjeruje u sudbinu, da je Allah stano tjela sve prije znao i prema tom znanju zapisao. I onda kad hoće, to što zna da će biti i što je zapisao da će biti, kad bude htio stvoriti, stvorit će. I on je apsolutni gospodar. Znači, ništa se ne može desiti. Niti je se ikad desilo, niti će se ikad desiti A da Allah unaprijed nije znao da će to biti, nije to zapisao u Lefe Mahfudu, jel tako? Nije zapisao da nije htio da to bude, jel tako? I da to Allah nije stvorio. I Allah je stvoritelj svega što je bilo i što će biti. I ko ne vjeruje u kadar, ne vjeruje da je Allah apsolutni gospodar. Jer nešto od ovog ili Allah nije znao, ili nije zapisao pa se desko iznenadem tako kako se dešava nešto što Allah neće da se desi znači šta god negira od kadera negira Allahovo apsolutnu vla, vlast je tako njegovu apsolutnu moć njegovu apsolutnu gospodar gospodarstvo zato ko ne vjeri u kader ne vjeri da je Allah apsolutni gospod gospodar kako treba vjerovati kako treba vjerovati To je prvo pravilo. Drugo pravilo. Allah subhanahu wa ta'ala je odredio iman i pokornost. Tako. Odredio je sudbinu da bude imana, da bude pokornosti, da bude mu'mina, je tako? I odredio je sebebe imana, sebebe dobročinjstva, odredio je, tako? I voli to. O tako? voli to. A uz to je Allah subhanahu wa ta'ala odredio i kufr i grijehe i odredio sebebe kufra i grijeha i kafire. Ali ne, ne, ne Znači, i iman i kufr su po Allahovoj odredbi su sudbine i stvaranje, je tako? I jedno i drugo Allah stvorio. I iman i kufr. Ali iman stvorio i voli ga a kufr stvorio po kaderu odredio po sudbini da bude kufra ali ga ne ne voli neko će se zapitati kako stvorio jedno drugo ovo voli ovo ne voli što da stvori ovo kad ne voli a imaju mudrosti brojne mudrosti mi ne možemo ni dokučiti zašto je stvorio kufr tako? malo prije smo pričali tamo na sjelu kako Allah s.a. وتلك الأيام نداولها بين الناس ميوم دان أكرش يوم مجل يودما يدان دان كافر ويدان مؤمن بل يدان قدن قبيد مؤمن درقي قدن كافر تكو مين يستو شتو ليا الله الذين آمنوا دا الله زناك ويبيرو ويتخذ منكم شهداء دا وضع سوزمي شهيد i kako bilo šehida da nema kafira kako bi se zarađivala najvisočije džennetske deređe kroz što bi se ispoljavala ibadet Allah subhanahu wa ta'ala mržnjom prema kufru tako? da Allah iskuša jedne drugnje da iskuša, da iskuša, da iskuša da. sve se tu u tačine zna je tako? znači jeste Allah je sudbinom odredio i iman i kufr a iman voli i za njega nagrađi a kufr mrzi i za njega kažnja kažnja Iako ga mrzi, on ga sudbinom odredio da ga bude iz raznih brojnih mudrosti i savršene Allahove mudrosti koju mi do kraja sve ne možemo dok učiti. Dobro, to je drugo pravilo. Treće pravilo. Allahova moć je sveobuhvatna. I njegovo znanje je isto tako potpuno savršeno, sveobuhvatno. Tako. I on je sve stvorio. I njegova mudrost je potpuna. Savršena mudrost. Je tako? Ove stvari, da je Allahova vlast potpuna, da je njegovo znanje potpuno i savršeno, da je on stvorio sve i da je njegova mudrost savršena, su temelji vjerovanja u, ka, u kader. Zašto ovo sve ima veze sa kaderom? Allahova moć znači da je Allah apsolutno sveoća. Ne stvara i ljude i njihova djela. Ne može ništa izići mimo njegove moći. I preko njegove moći. Ne možeš ni htjeti nešto što Allah neće da ti hoćeš. Je tako? Sve apsolutno pod njegovom kontrolu. Njegovo znanje je sve obuhvatno. On je sve stvorio, stvoritelj svega, kao što kaže malo prije što smo spomenuli i ljude i njihova djela stvore i njegova mudrost je savršena. Sve to što je stvorio i sve što stvara i što biva je sa potpunom savršenom mudro, mudrošću. I ovo su osnove četiri temelja vjere u, ka, u kader. Dobro. Sljedeće pravilo kada je u pitanju imanu kader, zlo koje Allah subhanahu wa ta'ala odredio određeno sudbenom zlo je li tako? to zlo koje je Allah subhanahu wa ta'ala odredio vraća se na njegova stvore stvorenja i dolazi od njegovih stvore stvorenja a ne vraća se njegovom bi, biću i ne dolazi od njegovog svetog i savršenog bi biće. Je tako? Šta ovo znači? Allah subhanahu wa ta'ala odredio sudbinom zlo. Pokolj, na primjer, četnici da napravi pokolj. Je to zlo? Jesu. Jesu, to je zlo. Allah subhanahu wa ta'ala sudbina odredio da četnici napravi pokoj u srebrnici. Je li to zlo? Jeste zlo. Je li to zlo došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala, od njegovog uzvišenog savršenog bića? Od njega je došlo to zlo. On je stvorio zlo, ali od njega došlo. On je stvorio to zlo, a što je ga sudbina odredio? Zato što ovi nisu valjali, tako? Allah subhanahu wa ta'ala prije znao, ovi će biti odmetnici od vjere islama, a da bi oni još više u zulmu, jel tako, zaglibili i oglazni i još više dokaza protiv sebe donijeli na sudnji dan, da su stvarno kafiri i nevjernici i zulmice, jel tako, koje on treba vječnom džahenomu da kazni. Da bi nekome bilo opomena, da bi nekom bio ibrat, da bi nekom bio podstrek, da sutra ponovo krene u borbu protiv ovih Svetate. Znači to zlo ne dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala od njegovog uzvišenog bića, nego ga je odredio i stvorio zbog zla i zuloma njegovih robo, robova, njegovih stvorenja. Odatle dolazi to zlo. Zbog samo njihove, njihovog zuloma, njihovog neznanja, njihovog džela, njihovog odmetništva, otpadništva od vjeri. Odatle to zlo dolazi. Iako ga je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, ali stvorio ga je sebebom njegovih robova. Jeste razumili? Znači kad se vjeruje u kader i dobro i zlo od Allaha, kako od Allaha, da Allah stvar, stvar, ali zlo ne dolazi apsolutno zlo od Allaha nikad. Nego ga je Allah odredio znajući jest sebebom svojih robova koji su zulom Znači, zbog njihovog zuloma, njihovog džerla, neznanja, otpadništva i tako da. Zato se zlo nikad ne pridodaje Allah subhanahu wa ta'ala i njemu ne, pripi, ne pripisuje. Čak i ono što je zlo iz perspektive naše, nikad nije zlo kada je pitanje Allah subhanahu wa ta'ala. Jel tako? Nikad nije ne zasluženo. Nikad nije znači to zlo kada je pitanje Allah subhanahu wa ta'ala. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kad je to stvorio, to nije apsolutno zlo. U tome ima i dosta hajera. I dobra koje je Allah subhanahu wa ta'ala hoće. Neko će uzeti povuku. Neko će poginuti kao šehi to. Pa tako? Neki su maloljetni pobijeni pa će biti uvedeni u žene na taj način. Neki i tako dalje i tako dalje. Znači nije tu apsolutno zlo. Ali sa naše strane, iz naše perspektive zlo, nema sumnje, je tako? Međutim, nije došlo od Allah subhanahu wa ta'ala od njegovog bića, nego od njegovih stvore... stvorenja. stvorenja. I njihovim sebebom. Ili su zaslužili kaznu na Dunjaluku i tako da. Najvažnija pravila znači Ehlu sunnata kako jedan sunet vjeruju kada i kada. Prvo da vidimo šta je kada i kada. Al qada'u al qadar. Sudbina. Ha? Bože iz Jebiha. Bože iz šta je? Sve što se događa, bio Allahom ovdje vedre. Jest, odredba. Kadar je Allahova odredba, je li tako? Kaba je izvršenje te odredbe, Allah najbolje zna, je li tako? ako pravimo razliku između ova dva termina. Ali mi ćemo u nastavku govoriti kada je tak, odredba sudbe. Sudbe. Prvo pravilo je da neće biti prihvaćeno vjerovanje u Allahovo gospodarstvo dok se ne povjeruje u kada i kada. Može li neko ovo začas da mi poveže? neće biti prihaćeno vjerovanje u rububijet, u Allahovo gospodarstvo dok se ne povjeri u kader. Ako ne vjeruje u kader, ne vjerujem zludi dan, ni... Nije. Ne. Nije, vidiš da je od ruknova imana posebno vjerovanje u kadera, posebno sudnji dan, je tako? Vjerovanje u Allaha, je tako? Nije, znači. Taj ne vjeruje da je Allah apsolutni gospodar. Jeste. Znači, ko ne vjeruje u sudbinu, da je Allah stano tjela, sve prije znao i prema tom znanju zapisao i onda kad hoće to što zna da će biti i što je zapisao da će biti kad bude htio stvori stvorit će i on je apsolutni gospodar znači ništa se ne može desiti niti je se ikad desilo niti će se ikad desiti a da Allah naprijed nije znao da će to biti nije to zapisao lakaj mahfudu je tako nije zapisao da nije htio da to bude, kao tako, i da to Allah nije stvorio. I Allah je stvoritelj svega što je bilo i što će biti. I ko ne vjeri u kadar, ne vjeri da je Allah apsolutni gospodar. Jer nešto od ovog ili Allah nije znao, ili nije zapisao pa se desilo iznenada, ili tako. Kako se dešava nešto što Allah neće da se desi, Znači šta god negira od kadera, negira Allahu apsolutnu vlast, vlast, je li tako, njegovu apsolutnu moć, njegovu apsolutnu gospodar, gospodarstvo. Zato ko ne vjeri u kader, ne vjeri da je Allah apsolutni gospod, gospodar kako treba vjero, kako treba vjero. To je prvo pravilo. Drugo pravilo, Allah subhanahu wa ta'ala je odredio iman i pokornost. Tako, Određio je sudbinu da bude imana, da bude pokornosti, da bude mu'mina, je tako? I odredio je sebebe imana, sebebe dobročinjstva, odredio je, tako? I voli to. O tako? Voli to. A usto je Allah s.a. odredio i kufr, i grijehe, i odredio sebebe kufra i grijeha i kerafire. Ali ih ne. Ne voli. Znači, i iman i kufr su po Allahovoj odredbi su sudbine i stvaranje, jel tako? I jedno i drugo Allah stvorio. I iman i kufr. Ali iman stvorio i voli ga. A kufr stvorio po kaderu odredio, po sudbini da bude kufra, ali ga ne, ne volio neko će se zapitati kako stvorio jedno i drugo ovo voli, ovo ne voli. Što da stvori ovo kad ne voli? Da iskuša svoje voli. A, imaju mudrosti, brojne mudrosti, mi ne možemo ni dokučiti. Zašto je stvorio kufr, je tako? Malo prije smo pričali tamo na sjelu kako Allah subhanahu wa ta'ala otilke l'ajjamnu da ilha bejne nas. Mi ove dana okrećemo među ljudima. Jedan dan kafirima, jedan mu'minima jedan godine pobjede mu'mini drugi godine kafiri tako nije nas tu što lijajam Allahu ladina amanu da Allah zna koji vjeruju o jetakida minkum šuhada i da od vas uzme šehide i kako bi bilo šehida da nema kafira kako bi se zarađivala najvisočije džennetske da rež kroz što bi se ispoljavala i badet Allah subhanahu wa ta'ala mržnjom prema kufru, tako da Allah iskuša jedne drugi, onda iskuša da iskuša da iskuša da sve se tu u tačine zna. Je tako? Znači, jeste Allah je sudbinu odredio i iman i kufr, a iman voli i za njega nagrađi, a kufr mrzi i za njega kažnja, kažnja. Iako ga mrzi, on ga sudbinu odredio da ga bude iz raznih brojnih mudrosti i savršene Allahove mudrosti koju mi do kraja sve ne možemo dok uči. Dobro. To je drugo pravilo. Treće pravilo. Allahova moć je sveobuhvatna. I njegovo znanje je isto tako potpuno savršeno, sveobuhvatno. Tako. I on je sve stvorio. I njegova mudrost je potpuna. Savršena mudrost. stvari, da je Allahova vlast potpuno, da je njegovo znanje potpuno i savršeno, da je on stvorio sve i da je njegova mudrost savršena, su temelji vjerovanja u, ka, u kader. Zašto ovo sve ima veze sa kaderom? Allahova moć, znači da je Allah apsolutno sve moćan, ne stvara i ljude i njihova djela. Ne može ništa izići mimo njegove moći. I preko njegove moći. Ne možeš ni htjeti nešto što Allah neće da ti hoćeš. Je li tako? Sve apsolutno pod njegovom kontrolom. Njegovo znanje je sve obuhvatno. On je sve stvorio, stvrtelj svega, kao što kaže malo prije što smo spomenuli, i ljude i njihova djela stvorio. I njegova mudrost je savršena sve to što je stvorio i sve što stvara i što biva je sa potpunom savršenom mudro, mudrošću. I ovo su osnove četiri temelja vjere u, ka, u kader. Dobro. Sljedeće pravilo kada je pitanju iman u kader zlo koje Allah subhanahu wa ta'ala odredio određeno sudbeno zlo. Je tako? To zlo koje je Allah subhanahu wa ta'ala odredio vraća se na njegova stvore stvorenja i dolazi od njegovih stvore stvorenja. A ne vraća se njegovom bi, biću i ne dolazi od njegovog svetog i savršenog bi, bića. Jel tako? Šta ovo znači? Allah subhanahu wa ta'ala odredio sudbinom zlo. Pokolj, na primjer, četnici da napravi pokolj. Jel to zlo? Jesu, to je zlo. Allah subhanahu wa ta'ala sudbinom odredio da četnici napravi pokolj u srebrnici. Je to zlo? Jeste zlo. Je to zlo došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala, od njegovog uzvišenog, savršenog bića? Od njega došlo to zlo. On je stvorio zlo, on je od njega došlo. On je stvorio to zlo, a što je ga sudbinom odredio? Zato što ovi nisu valjali, tako? Allah subhanahu wa ta'ala prije znao, ovi će biti odmetnici od vjere Islama. A da bi ovi još više u zulmu Je tako? Zagribili i ogrezli i još više dokaza protiv sebe donijeli na sudnji dan da su stvarno kafiri i nevjernici i zunce. Je tako? Koje on treba vječnom džahenomu da kazni. Da bi nekome bilo opomena, da bi nekom bio ibred, da bi nekom bio podstrek, da sutra ponovo krene u borbu protiv ovih. Sada. Znači to zlo ne dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, od njegovog uzvišenog bića, nego ga je odredio i stvorio zbog zla i zuloma njegovih robo, robova, njegovih stvorenja. Odatle dolazi to zlo. Zbog samo njihove, njihovog zuloma, njihovog neznanja, njihovog džehla, njihovog odmetništva, otpadništva od vjeri. Odatle to zlo dolazi. Iako ga je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, stvori, ali stvorio ga je sebebom njegovih robova. Jeste razumeli? Znači kad se vjeruje u kader i dobro i zlo od Allaha, kako od Allaha, da Allah sva stvara, ali zlo ne dolazi apsolutno zlo od Allaha nikad. Nego ga je Allah odredio znajući je sebebom svojih robova koji su zulom. Znači zbog njihovog zuloma, njihovog džehla, neznanja, otpadništva i tako dalje. Zato se zlo nikad ne pridodaje Allahu subhanahu wa ta'ala i njemu ne, pripi, ne pripisuje. Čak i ono što je zlo iz perspektive naše nikad nije zlo kada je pitan Allah subhanahu wa ta'ala. Jel tako? Nikad nije zasluženo. Nikad nije znači to zlo kada je pitan Allah subhanahu wa ta'ala. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kad je to stvorio to nije apsolutno zlo, U tome ima i dosta hajera. I dobra koje ga Allah subhanahu wa ta'ala hoće. Neko će uzeti povuku. Neko će poginut kao šehi to. O tako? Neki su malodjetni pobijeni pa će biti uvedeni u žene na taj način. Neki i tako dalje i tako dalje. Znači nije tu apsolutno zlo. Ali sa naše strane iz naše perspektive je zlo. Nema sumnje, je li tako? Međutim, nije došlo od Allah subhanahu wa ta'ala od njegovog bića, nego od njegovih stvorenja. stvorenja. I njihovim sebebom. Ili su zaslužili kaznu na dunjavaku i tako dalje. Dalje, <clears throat> ovo je važno isto, pravilno. Neće biti potpun iman u kadar sve dok čovjek ne bude čvrsto ubijeđen da ono što ga promaši nije ga moglo pogoditi nikako. I ono što ga pogodi da ga nije moglo promašiti nikako. Neće vjerovati niko njegov iman u sudbinu neće biti potpun. Neće njegov iman u sudbinu biti potpun dok ne bude vjerovao znači da ono što ga je pogodilo nije ga moglo promašiti. A ono što ga promašilo nije ga moglo nikako pogoditi. Zašto? Zato što je sudbina sva zapisana. Prije stvaranja, je tako, stvorenja prije stvaranja nebesa i zemlje na 50.000 godina. I da su pera uzdignuta i da se stranice osušili. Prema tome vjernik, a? Kad ga nešto od musibeta zadesi, nije kao nevjernik da, da se odmah izgubi, da odmah čupa kosu sa glave, da odmah, je li tako? Nije. Zna, Allah subhanahu ta'ala odredio zbog ničeg nešto. Nekad se čovjek i sjeti, a debeli sam ja u nedje zaradio, pa sjeti iđe. Je li tako? Znači, nije kao kjer kad ga promaši neki hajer, neka trgovina mogla i njega zade s tog ono, ali on zakasnio, a? Nema onda sad očajava, da se razočara, a? Promašilo ga, ovo ono, ne. Nema to kod, kod vjernika nema. On zna da ga to nije moglo nikako zati. I da nije bila njegova napaka, i da nije mu bilo to zapisan dok je prošlo. tako? Ali čovjek prije, nego se desi, šta? Ti ne znaš šta je zapisan. I žuriš, da ti je da postigneš tu trgovinu. Da je obaviš, jel tako? Žuriš i trudiš se. Kad te pronaši, shvatiš šta? Da ti nije bilo propisan. Gotovo. Tako, prošlo. Isto tako neko zlo se prkučuje ti, pokušaš da šta? Izbjegneš, trudiš se. Ali ako te stigne, shvatiš istog trenutka kad je te stiglo, da ti nije moglo pro, promašiti. A što se prije trudi onda? Zato što ne znaš šta je odre, određeno. Možda ćeš uspjeti da izbje, izbjegneš, možda je to određeno. Je tako? Što se prije trudi onda za tom trgovinom toliko da napraviš baš ti tu onaj safku, kako kažu arabi onaj, zašto se trudio? Zato što ne znaš šta ti je određeno. Možda ti je određeno da uspiješ napraviti ti tu trgovinu, tako? I da profitiraš. Je tako? Ali kad se desi ono trenutka, shvatiš šta je bilo profi, propisa. Tog trenutka shvatiš i saznaš šta je bilo kod Allaha propi, propisa. I ti to pri, privadi. Znaš da te nije moglo pogoditi ako je te promašilo. Ako te zadesilo, nije ti moglo promašiti. Nema šta. E to je, znači i dok to čvrsto sa jekinom jesa ne prihvati, on ne vjeri ispravno i potpuno ukazati. Ne vjeri ispravno i potpuno ukazati. Zato ćete vidjeti mnogi ljudi, sve on muslima, novo ono, ali na ovim stvarima vidiš da njegov iman u kader nije nije sa čvrstim, čvrstim jekinom, nego se polju polio jes. A treba, a treba, a treba sebe ispuniti? Jes, treba. Treba se ispuniti polje igre? Jes, jes. Evo sad sam ja to objasnio. Znači ti žuriš, trčiš, sve se zalažeš, ali ako te promaši... Je li tako? Ovo je, hvala Allah, tako jednostavno. Tako? Dobro. sljedeće pravilo nema spasa od vatre niti će biti primljena djela dok se ne upotpuni vjerovanju kad neće niko biti spašen od džemečke vatre niti će biti primljena djela dok se ne, ne upotpuni vjerovanje u kadar dok ne bude vjerovo u kadar i dok ne ostvari to vjerovanje u tako onako kako Allah subhanahu wa ta'ala želi da se vjeruje i onako kako je Resul sallallahu alaihi sallam objasnio da se vjeruje u kader i onako kako su svati da skavi ridvanu Allahi alaihi i kako sam prenijeli u svom u šarijetu. Da tako, kako nam je došlo od njih, tako da se vjeruje u kader. Da. I na kraju napomena, nakon ovih pravila, šta ne znači da ako vjerujemo kader, i ako smo se predali kaderu i sudbini, to ne znači ovo što Hađe malo prije pita, da čovjek nema nikakve inicijative. inicijative. Šta ćeš sve je svakako određeno? Nema šta da si ti trudiš. Šta je tu? To je apsolutno, totalno nevjerovanje u kadru. Tako? Ja sam u kadru. To je kamputica. Mi vjerujemo u kadru, ali nam je nepo, nepoznat. Zato se tru, trudimo, da šta se trudimo? Da sebi što više hajera pridobijemo. I što više zla od sebe da oda, odagnamo. Tako se trudimo. Pa nešto hajera pridobijemo, šta? Ono što nam je bilo propisano. A nešto zla od sebe odagnamo, šta? Ono što nam je bilo propisano. A što je bilo propisano da nas zadesi stigne što je bilo propisano od hajra da nas promaši, promaši. Jeste li shvatili? To znači, to je mu'minski život. Mu'min ustaje, trudi se, bori se, kad ga stigne, on shvati šta mu je bilo propisano. Tako? I tako radi. A nije da se nasloni i čeka šta će ga stići. To je, znači nije, to je nije onaj ispravno vjerovanje u kad nije ispravno vjerovanje u kad ima dosta primjera od Selefa a pa tako kad je Omar radijallahu an zabranio da idu tamo u naseljeno mjesto koje je bilo obuhvaćeno zarazno bolest pa jedan rekao šta zar ti Omere bježiš od kadera od zar ti ovaj ja bježiš od kadera hoćeš da pobigneš od kadera želeći da on prigovori da on nije ispravno povjerovu kader. Kaže Omar, ja hoću da pobjegnem od Allahovog kadera, Allahovom kaderu. Ne mogu opet nigdje pobjeći od kadera. Gdje god pobjegnem, opet će mi stići Allahov kader. Jel tako? A moje je da se tru, da se truje. Drugi se pozivaju, šta ćeš? Šta god sam ja uradio, pa moralo tako biti. Pa došao Omeru, kaže, ufati lopova ukru, kaže, Omer, ja sam to po Allahovom kaderu ukru, pa imit ćemo tebi sad po Allahovom kaderu osjeći ruku. tako pametan i tako vjeruješ u kader, a sad ćemo mi po Allahovom kaderu tebi. Pa. E, poglavlje Kaže šeht Suleiman ibn Abdullah u komentaru Kitabu Teuhida. Kitabu Teuhida napisao šeht Mohamed ibn Abdul Vahar. tako? U komentaru kaže poglavlja onome što je došlo o onima koji negiraju kader. Šta je došlo o onima koji negiraju kader? Kaže ovdje što, što je došlo o prijetnji za one koji negiraju kader. Na tu se misli. Poglavlja šta je prenešeno o onima koji negiraju kader. U stvari što kakve prijetnje za njih, što negiraju kadr, jel tako? Obzirom da neće biti potpuna vjerovanje u Allahovu gospodarstvu dok se ne potpuni, znači, vjerovanje u kadr, rekao je imam kurtovi jezičko značenje. Šta znači masar kadar tu še? Znači, uh, ukadiruhu va akduruhu kadran va kadaran i da hasalat vim kadarim. Znači, kad nešto je određeno, kad se desi po njegovoj mjeri, mjeri. Kad se desi po određenoj mjeri. Kad dartu u kadiru takdira, znači sa, sa teštidom, kad dartu u kadiru takdiran, onaj, kad kažem da, da je Allah subhanahu wa ta'ala odredio kadara, da će ja odredio stvarima, sudbinu odredio, je tako? To znači da je on uzvišeni, znao njihovu količinu, znao njihova stanja, znao njihovo vrijeme prije nego su se našli. Šta znači da je Allah stvarno, subhanahu wa ta'ala, sve odredio? To znači da je znao njihov, njihovo, ovaj, e, šta je prvo ovdje spomenuto, njihovo količinu. Prvo njihovu količinu, zatim njihova sva svoj, svojstva, kako će to sve izgledati, sve pojedinačno. Zatim njihovo vrijeme, kad će to tačno da se desi je tako, prije nego da je Allah smano tajala sve to znao prije nego se što se išta de, desilo. E to je, to je znak, to je značenje, pravo značenje su sudbine i kad, kadera odredbe, je tako? Zatim Allah subhanahu wa ta'ala stvori ono što je prethodno znao, je tako, da će biti i onako kako je znao prethodno da će biti. Pa prema tome nema ništa novoga što se desi u postojanju. Ništa nema, a da nije došlo, je tako, po njegovom znanju, po njegovom odredbi pisanju, je tako, po njegovoj volje, on ako hoće da bude, to će biti, ako neće, neće, je tako, i po njegovom stvar, stvaranju. I ovo su znači stepanovi kada. Ovdje znači autor spominje, kaže e, kaznu za one prijetnje onima koji negiraju kader. Što spominje autor, kad dođe sad autor spominje šta je došlo o, o, šta je došlo u smislu prijetnje za one koji negiraju kader. Na što odmah ovo ukući? Ako se prijeti onima koji negiraju kader, šta to znači? Da je vađi potvr, potvrditi kader i sudbir. Je li tako? Ako kažemo da Allah spano tela za neki grije, prijeti. Šta to znači? To je haram, je li tako? E ako Allah, ako ovdje kaže autor, do šta je došlo u prijetnji za one koji negiraju kader, šta to znači? Da je vađi potvrd, potvrditi kader. Zato je e, Resul sallallahu alaihi wa sallam upravljao vjerovanju kader od ruknova imana. Pa kaže šta je iman u onom dugom hadithu koji se zove hadithu Džib, Džibril. Sjećaš tu hadithu? E. e, u tom hadithu kad je upitao Džibril šta je iman, Rasul sallallahu alaihi sallam je ubrao imanu kader šta? Kao jedan od rukno, rukno. Kaže, rekao je, tu mine billahi u malaketi i u kutubi u rusuri u jom il ahiri, u am tu mine bil kaderi, hajrihi wa šerrihi. Evo ga dokaz. Drugi dokaz od Abdullah ibn Umar Amr ibn al-Asa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة od Abdullah ibn Amr ibn al-Asa radijallahu an da je Resul sallallahu alaihi sallam rekao da je Allah odredio mjeru stvari, sudbinu stvari. Malo prije smo objadili šta to znači. I mjeru, i svojstvo, i osobine, i vrijeme stvari 50.000 godina prije nego što je stvorio nebesa i zem i zemlju i još dodaje u aršu ma, a njegov arš je tad bio na vod na vodi od Ibn Umar radijallahu anhu kao kao Rasulullah sallallahu alaihi sallam rekao je rekao Rasul sallallahu alaihi sallam kullu šeji in bi kaderi sve je po kaderu po Allahovoj odredbi čak hatta al ajzu wal kays čak i nemoć slabost je tako i kejs i i uspješnost je tako sve je po Allahovom kader zatim od Ali radijallahu an da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba neće niko vjerovat dok ne povjeruje u četiri stvari يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ba'teni bil haq da svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha i da sam ja Allahov poslanik koji me poslao sa istinom wa yu'mina bil maut i da vjeruje u smrt wal ba'd i proživljenje ba'd al maut poslije smrti wa yu'mina bil qadr i da vjeruje u qadr u komentaru kaže imam Bagavi rahmetullahi alaihi u svom poznatom komentaru šerha sunne e, da je imam kadar obavezni, far je tako? i da to znači da se vjeruje da Allah spanova tela stvoritelj dijela svojih robova da stvara čovjeka i stvara njegova dijela i dobra i zla i da ih je propisao robovima u lauhi mahfudu prije nego ih je stvo stvorio. To imam u kadar. Kao što kaže uzvišenim Kur'anu u ajetu sure Safat Wallahu halakakum wama ta'amalu. Ovaj ajet kaže Ibrahim a.s. kome? Svom narodu. Kako obožavate ove kipove, ove što ste vi isklesali? Kako možete to obožavati? Allah stvorio i vas i ono što vi radite. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah je stvorio i vas i ono što vi radite, kako možete njima ibadet činiti. Pa je i iman i kufr, i pokornost i griješenje, sve po Allahovom kaderu, i po njegovoj volji, i po njegovoj želji. Osim što Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljan sa imanom i pokornošću i obećava nagradu za iman i pokornost a nije zadovoljan sa kufrom i griješenjem i prijeti kaznom za onoga ko čini kufr i grije i griješ. To je, znači, uopšteno tepsir tog kade, kadera. Šta to znači vjerovanje u kaderu? Koliko ima da ja se namazim? Dobro. Kaže šeho l'Islam objašnjavajući šta? Objašnjavajući kako Ahlusunne vjeruje u kada i kada. Spominju i, i ovdje objašnjava i spominje tu skupinu koja je zalutala po pitanju kada. Kaže šeho l'Islam mezheb ehlu sunneta u ovom poglavlju je ono na što upućuje Kur'an i sunnet jel tako? I na čemu su bile prethodne generacije, od muhađira i ansarije, i onih koji su ih slijedili u dobročinstvu. A to je, da Allah s.w.t. stvara sve, da je on gospodar svega i svega vlasnik, da u to ulaze sve što postoji, i njihova svojstva, i, rob, i, i djela njegovih robova, i sve drugo što ni, ne spada u djela njegovih robova i ono što on uzvišeni hoće da bude bude ono što on neće da bude ne bude neće ništa se desiti u postojanju osim sa njegovom voljom i određe, određenje ništa ne može da se suprostavi njegovoj volji nego je on sve sveoćan šta to znači nema nešto što on hoće da bude a da se ne desi nema toga ili nema nečega što on hoće da bude a da nije moćan da to stvori da to bude je tako? zato što on uzvišeni zna šta je bilo i šta će biti i ono što nije bilo da je bilo kako bi bilo sve moguće povjerati sve, jesno U to ulaze i njegovi robovi i njihova djela. On je odredio on je odredio znači sudbinu svojih stvorenja prije nego ih je stvorio. Odredio je njihovu njihov rizik. Odredio je njihov eđer. Da tako? Odredio je njihov rizik. Odredio je njihov eđer. Odredio je njihova djela odredio i sve to zapisao. Je tako? Šta će biti sa, sa njima poslije? Od njihove sreće, nesreće? I tako vjeve Ehle Sunne, da je Allah Smano Tara stvoritelj svega. I sve, sve što je ovaj, da je to Allah, sve što jest, što postoji, da je to Allah Smano Tara stvoritelj odredio i da sve svojom moći obuhvatio, sve svojom voljom obuhvatio. Njegovo znanje obuhvata stvari prije nego što su postojali. I on je sve prije nego što je postojalo zapi, zapisao. E sad govori, ovo je Emerson, tako vjeruju kad. Sad govori o onima koji su zalutali kad. Kaže, oni koji su pretjerali, znači posebno, znači zastranili po pitanju kadera, oni negiraju da je Allah subhanahu wa ta'ala prethodno znao i zapisao stvar. Negiraju da je Allah subhanahu wa ta'ala prethodno prije, unaprijed znao i zapisao stvari. I smatraju i tvrde, odnosno lažu, je tako, da se sve svodi na naredbu i za zabranu. Da Allah Subhanahu wa ta'ala samo naredio i zabranio. A nije znao ko će se pokoriti ako odbit. Nego kad se desi tad, on zna. On nije najvažnija pravila zna. Ehlu sunnete. Kako ehlu sunnet vjeruju kada i kada. Prvo da vidimo šta je kada i kada. Al-Qada'u wal-Qadar. Sudbina. Ha? Bože iz Ilbiha. Bože iz Ilbiha, šta je? Sve što se događa, bio Allahu volje velike. Jest, odredba. Kada je Allahova odredba, je li tako? Kada je izvršenje te odredbe, Allah najbolje zna, je li tako? Ako pravimo razliku između ova dva termina. Ali mi ćemo u nastavku govoriti kada je, tako? Odredba sudbe, sudnjem. Prvo pravilo je da neće biti prihvaćeno vjerovanje u Allahovo gospodarstvo dok se ne povjeruje u kada i kada. Može li neko ovo začas da mi poveže? Neće biti prihvaćeno vjerovanje u rububijet, u Allahovo gospodarstvo dok se ne povjeruje u kada. Ako ne vjeruje u kada, ne vjerujem s ljudi dan, ni... Nije. Ne. Nije, vidiš da je od ruknova imana posebno vjerovanje u kadera posebno sudnji dan, je tako? Vjerovanje u Allah, veliki, je tako? Nije znači. Taj ne vjeruje da je Allah apsolutni gospodar. Jeste. Znači, ko ne vjeruje u sudbinu, da je Allah stano tjela sve prije znao i prema tom znanju zapisao. I onda kad hoće, to što zna da će biti, i što je zapisao da će biti kad bude htio stvori stvorit će. I on je apsolutni gospodar. Znači ništa se ne može desiti. Niti je se ikad desilo, niti će se ikad desiti. A da Allah naprijed nije znao da će to biti, nije to zapisao Lekaj Mahfudu, je tako? Nije zapisao da nije htio da to bude, kao tako? I da to Allah nije stvorio. Stvorio. I Allah je stvoritelj svega što je bilo i što će biti biti. I ko ne vjeri u kadar, ne vjeri da je Allah apsolutni gospodar. Jer nešto od ovog ili Allah nije znao, ili nije zapisao, pa se desilo iznenada, ili tako. Kako se dešava nešto što Allah neće da se desi. Znači, šta god negira od kadera, negira Allahovo apsolutnu vlast, je li tako, njegovu apsolutnu moć, njegovu apsolutnu gospodar, gospodarstvo. Zato ko ne vjeri u kader, ne vjeri da je Allah apsolutni gospod, gospodar kako treba vjerovat. Kako treba vjerovat. To je prvo pravilo. Drugo pravilo. Allah subhanahu wa ta'ala je odredio iman i pokornost. Tako. Odredio je sudbinu da bude imana, da bude pokornosti, da bude mu'mina, je tako? i odredio je sebebe imana sebebe dobročinjstvo odredio je tako i voli to o tako voli to a uz to je Allah subhanahu wa ta'ala odredio i kufr i grijehe i odredio sebebe kufra i grijeha i kerafire ali ih ne ne voli Znači, i iman i kofr su po Allahovoj odredbi su sudbine i stvaranje, je tako? I jedno i drugo Allah stvorio. I iman i kufr. Ali iman stvorio i voli ga. A kufr stvorio po kaderu, odredio po sudbini da bude kufra, ali ga ne, ne voli. Neko će se zapitati kako? Stvorio jedno i drugo, ovo voli, ovo ne voli. Što da stvori ovo kad ne voli? A, imaju mudrosti, brojne mudrosti, mi ne možemo ni dokučiti. Zašto je stvorio kufr, je tako? Malo prije smo pričali tamo na sjelu, kako Allah subhanahu wa ta'ala otilke l'ajjamnu da iloha bejne nas. Mi ove dane okrećemo među ljudima. Jedan dan kafirima, jedan mu'minima, jedan godine pobjede mu'mini, drugi godine kafiri, tako. Mijenja se tu. Što? Lijajam Allahu ladina amanu da Allah zna koji vjeruju. Ojetak i da minkom šuhada i da od vas uzme šehide. I kako bi bilo šehida da nema kafira. Kako bi se zarađivala najvisočije džendetske dereže. Kroz što bi se ispoljavala ibadet Allah subhanahu wa ta'ala mržnjom prema kufru. Tako? Da Allah iskuša jedne drugnje, da iskuša, da iskuša, da iskuša. Da iskuša sve se tu u tačine zna. Je tako? Znači, jeste Allah je sudbinom odredio i iman i kufr, a iman voli i za njega nagrađuje, a kufr mrzi i za njega kažnja, kažnja. Iako ga mrzi, on ga sudbinom odredio da ga bude iz raznih brojnih mudrosti i savršene Allahove mudrosti koju mi do kraja sve ne možemo dok uvučiti. Dobro, to je drugo pravilo. Treće pravilo. Allahova moć je sveobuhvatna. I njegovo znanje je isto tako potpuno savršeno, sveobuhvatno. Tako. I on je sve stvorio. I njegova mudrost je potpuna. Savršena mudrost. Je tako? Ove stvari, da je Allahova vlast potpuna da je njegovo znanje potpuno i savršeno, da je on stvorio sve i da je njegova mudrost savršena, su temelji vjerovanja u, ka, u kader. Zašto ovo sve ima veze sa kaderom? Allahova moć, znači da je Allah apsolutno svemoćan, ne stvara i ljude i njihova djela. Ne može ništa izići mimo njegove moći i preko njegove moći. Ne možeš ni htjeti nešto što Allah neće da ti hoćeš. Je tako? Sve apsolutno pod njegovom kontrolom. Njegovo znanje je sve obuhvatno. On je sve stvorio, stvoritelj svega, kao što kaže malo prije što smo spomenuli, i ljude i njihova djela stvorio. I njegova mudrost je savršena. Sve to što je stvorio i sve što stvara i što biva je sa potpunom savršenom mudro, mudrošću. I ovo su osnove četiri temelja vjere u, ka, u kader. Dobro. Sljedeće pravilo kada je pitanju iman u kader zlo koje Allah s.a. odredio određeno sudbenom zlo